D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, op dëser Plaz hutt dir vläicht schonn eng oder déi aner Geschicht héieren. An haut hunn ech nees eng kleng fir iech. Geschichten hunn et a sech. Enger Geschicht kann een nolauschteren a sech da selwer eng Meenung dozou maachen. Bei dëser Geschicht denken ech un eis Welt an dat wat mir draus gemaach hunn an dat wat mir aus hir maache kënnen. Et ass d'Geschicht vun engem Bam. Et waren emol eng Kéier zwee Bridder, déi waren op der Juegd am Bësch. Enges Daags ware si vill méi wäit an de Bësch eran wéi gewéinlech. Déif am Bësch si si op e Bam gestouss, awer e Bam, wéi si nach ni ee gesinn haten. Dëse Bam war eenzeg ënnert deenen anere Beem am Bësch, vun enger aussergewéinlecher Gréisst a Schéinheet. Ronderëm dëse Bam war e speziellen, douce Geroch an et huet immens vill Friichte gedroen. E puer vun de Friichte ware vum Bam erofgefall, an dofir hunn déi zwee Bridder sech ënnert d'Te gesat, fir si fir en am Schiet ze schmaachen. Esou eng gutt Fruucht haten si nach ni gehat, an den Ernährungswäert hu si ganz séier gespuert. Si hunn dann nach e puer vun den zeidege Friichten opgeraf, fir se zréck bei hir Familljen ze huelen. Si wollten der Famill matginn, wat si fonnt hunn, wéi déi aner d'Friichte bis geschmaach haten a wéi si héieren hunn, wéi d'Bridder iwwer dëse wonnerbare Bam geschwat hunn, hu si beschloss, hir siwe Saachen ze paken a mat de Bridder op déi Plaz vum Bam ze goen, fir sech do nidderzeloossen. An dat hu se gemaach. An esou ass d'Zäit vergaangen, an no ville Generatioune sinn déi zwou Familljen zu engem groussen Duerf gewuess, an all d'Familljen hu friddlech an der Ëmgéigend vun dësem schéinen an aussergewéinleche Bam gelieft. Um Bam waren och ëmmer genuch Friichte fir jiddereen a si konnten sech all un de Friichten erfreeën. Mat de Joere si verschidde Geschichten a Legenden entstanen, wéi dann elo déi Bridder dëse Bam entdeckt hunn, wéi e Brudder de Bam da fir d'éischt gesinn hat a wiem säin Entschloss et da war, fir mat de Familljen an d'Géigend vum Bam ze plënneren. Mat der Zäit sinn och verschidden Nimm fir de Bam an d'Friichten ënnert de Familljen entstanen. Obwuel de Bam ëmmer genuch Friichte fir jidderee ginn huet, ass Angscht a Mësstrauen ënner de Famillje gewuess, well jiddereen huet gefaart, dass deen aneren ze vill Friichte sammele géif an dass herno net méi genuch do wär. Also gouf et Streidereien a Grenze goufe gestallt. sou dass kee kéint op deem anere säi Gebitt trieden, fir d'Friichten ze huelen. An du gouf iwwer déi verschidde Grenze gestridden, a wat dann déi wierklech Grenz wier, a wéi de Bam da géif wierklech heeschen. Mat der Zäit goufen dës Streidereien ëmmer méi grouss, a Leit goufe verletzt an et goufen der souguer ëmbruecht. A sou koum et, dass déi wonnerschéin Harmonie, dëse Fridden an dës Zesummenaarbecht, déi sou laang, déi si sou laang genoss hunn, elo anscheinend fir ëmmer verluer war. No ville Jore vu Verwüstung ass versicht ginn, nees e bëssen Uerdnung ze schafen. Delegatioune goufe vun den eenzelne Parteie gebilt a si hu probéiert, sech zesummenzefanne fir kënnen eng Léisung ze fannen. Mee et war bal onméiglech, sech eens ze ginn, wou a wéini si sech sollten treffen. A vill vun de Parteie wollten sech net treffen, ausser si kréichen d'Recht, wat den Numm vum Bam an der Fruucht ubelaangt. Jiddereen huet u sengem Bam festgehalen, a wann déi aner net domat averstane sinn, kéint een ni eng friddlech Léisung fannen, hu si gemengt. Ausserdeem wollte si ni riskéieren, d'Wourecht mat den Ideeën a Feeler vun den anere knaschteg ze man. Et waren der souguer do, déi geduecht hunn, datt dëse Bam guer net esou extra wier a si hu gemengt, e kéint ëmgehae ginn. A sou ass et eng gutt Zäit laang mat de Streidereie weidergaang. Awer do gouf et een, dee matzen an dëser Feindséilegkeet an am Duercherneen standhaft bliwwen ass, een, dee weiderhi seng Schéinheet ginn huet, säi Schiet, seng Friichten, fir jiddereen, ouni Diskriminatioun, de Bam. Ofschléissend dëse Passage aus de Bahá'í Schrëften, Betruecht een den aneren net als Friemen, well dir sidd alleguer d'Strale vun enger Sonn, d'Friichte vun engem Bam an d'Blieder vun engem Aascht. Iech alleguer e friddlechen an erhuelsame Weekend, Äre Jean-Marie.